Bora minha moçada, Bill do Piseiro aqui, papai. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal do meu parceiro Bugi do Cavaco, o Alagoano estourado. Rasga aí, papai, mais uma pressão mundial. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما E a trabalho solta Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que para. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que para. Ele falou que é o tal e diz que é o cara, mas não sabe que de noite ele vai levar a gaia, tá ligado? Que o corno é outro a desconfiar. Só abriu o WhatsApp e ele vai comprovar. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar que vai vai se vingar, já fiz pra todo mundo. E ele vai se lascar, segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar. Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar. Ela, ela cansou de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Uh, e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Uh, chifrar. Segura nas ponta do forno aí, papai. Hey, meu! عرفتك زين تمنيت اني شوف، ما شوف أنا شفا بقول شفا ليش شفا أنا يا مسكين؟ يا يا يا شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. sobre o WhatsApp que ele vai comprovar. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ia, ia, ia, ia. Chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ia, ia, ia, ia. E ela já tá decidida, falou que vai se vingar, já vai vadiar Ela, ela cansou de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar e vai chifrar, chifrar, Chama, papai. chifrar, chifrar, chifrar, uh, sem parar e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, uh, sem parar. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك